Եթերում 5-րդ հանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ռադիոտաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արա Վանյանն է։ Այսօր կանդրադառնանք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով տարվող բանակցային գործընթացի հետ կապված վերջին իրողություններին։ Մեր հարցադրումների վերաբերյալ տեսակետներ կարտահայտի անվտանգության եւ ռազմական հարցերով փորձագետ Հրաչ Արզումանյանը։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը հաջորդեց Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների Ստեփանակերտում կայացած համատեղ նիստը։ Բնականաբար քննարկված հարցերի վերաբերյալ հրապարակային տեղեկատվություն չկա։ Փորձագետի տեսանկյունից այդ երկու իրադարձություններն իրար փոխկապակցված չեն։ Իսկ նիստի օրակարգի կիզակետում քննարկված թեմաների մասին իմ հարցադրմանը դրվեց հետևյալ պատասխանը։ Իմ կարծիքով կարելի է խոսել ոչ թե հողկապապացության մասին համունկել է։ Նման անվտանգության նիստեր հասկացնելը դա մի օրվա պատմություն չի, դա կազմակերպում են բավականին երկար ժամանակ, ուղղակի համունկել է եւ հայտարարությունը եղավ եւ ունեցել է անվտանգության խորհրդների նիստը։ Իսկ ինչ հարցեր պետք է շոշափվեն, դա առաջի անգամ չի, բայց Արցախում Ստեփանակերտում առաջի անգամ է անցկացնում։ Հասկանալի է, որ շոշափվել է եւ դիսկուսիա ենթարկել հարցերը կապված անվտանգության հետ երևի առաջին հերթին ռազմական անվտանգության հարցերը, իմ կարծիքով։ Լրագրողական եւ փորձագիտական շրջանակներում խոսում էր այն մասին, որ նիստում կարող էր քննարկվել Արցախի անունից Նիկոլ Փաշինյանին բանակցելու լիազորություն տալու հարցը։ Հրաչ Արզումանյանը չի կիսում նման մոտեցումը։ Չեմ կարծում, որ նման հարց կարող է քննարկված լինի, որովհետև ազգային անվտանգությունը այն մարմինը չէ, որը իրավունք ունի լիազորել։ Լիազորությունները նման հարցերում տալիս է parlamento, տալիս են ուրիշ մարմիններ, ոչ թե ազգային անվտանգության։ Ազգային անվտանգության խորհուրդները լուծում են հարցեր, որը կախված են ազգային անվտանգության համակարգի հետ իսկ ազգային արտաքին գործերի հարցերը դա մի չնչին մասն է այդ աշխատանքների։ Մեկնունեք ահրելի աշխատանք անելու անհրաժեշտություն կապված ազգային անվտանգության համակարգի հետ։ Այդ աշխատանքները դեռ պիտի անվեն, պիտի սկսվեն աշխատել այդ ոլորտում մեծ աշխատանք պիտի անվեն։ Մարտի 19-ին տված մամլո ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի կողմից Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով տարվող բանակցային գործընթացին ներկայացրել է մի շարք փաստաթղթեր, վերստին շեշտելով, որ Հայաստանը պնդում է ոչ թե փոխել բանակցային ձևաչափը, այլ վերականգնել միջազգային մակարդակով ճանաչված ձևաչափը ամենատարօրինակ մեկնաբանությունը եւ սխալ մեկնաբանությունը, որ արվում է այդ թեմայի վերաբերյալ, ասում է, որ սա բանակցային ձևաչափի փոփոխության առաջարկ է։ Մենակ Ալիևը չի ասում։ Հայաստանում էլ կա մարդիկ, որ ասում են։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա բանակցային ֆորմատի փոփոխության առաջարկ չի։ Դա բանակցային ֆորմատի վերականգնման առաջարկ է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ 1-2 փաստ ներկայացնել։ Փաստ առաջին, երբ որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին, պոտենցիալ մասնակիցների թվում Եվրոպայում անվտանգության եւ խաղաղության հանձնաժողովի ընդունած փաստաթղթում, որը հետագայում վերանվանվեց ԵԱՀԿ։ Այնտեղ հստակ ընդգծված է եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչներ հրավիրվելու են համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր։ Սա ընդհանրապես բանակցային գործընթացի դեռ սահմանային վիճակն է։ Հաջորդը 1994 թվականի մայիսին հրադադարի պայմանագիրը կնքել է 3 կողմ։ Եվ այդ հրադադարի պայմանագրում, որը կնքվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մամեդովի, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սարգսյանի եւ ԼՂՀ բանակի հրամանատար Բաբայանի կողմից Շատ հստակ գրված է, այս տեքստը իմ ձեռքի տակ է, որ ստորագրում են противоборствующие стороны, այսինքն հակամարտող կողմերը։ Այսինքն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ստորագրել է թուղթ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Իմիջիալոց ասեմ, երբ որ ես վարչապետ ընտրվելուց հետո, չգիտեմ, մի հարցազրույցում կամ ելույթում ասել էի, որ հակամարտության կողմերը Ղարաբաղն են Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, հանրապետականները մի այնպիսի աղմուկ էին բարձացրել, միջդեռ փաստաթուղթը իրանք ասում են ո՞նց Հայաստանը ո՞նց է հակամարտության կողմ։ Միջդեռ փաստաթուղթը, որտեղ հստակ գրված է, որ Հայաստանը հակամարտության կողմ, ստորագրել է իրանք կուսակցության ղեկավարը։ Հաջորդը 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունվեց ԵԱՀ Բուդապեշտի գագաթաժողովի հրճակագիրը, որի երկրորդ գլխի ենթաբաժիններից մեկը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Եվ այդ բարբերությունում ասվում է, որ անգլերեն եմ մեջբերում the participating states welcomed the confirmation by the parties to the conflict of the ceasefire agreement of 12 May 1994 այսինքն մասնակցող պետությունները այդ ՀՀԿ համաժողովին ողջունում են հակամարտող կողմերի կողմից հրադադարի մասին համաձայնագիր։ Այսինքն ԵԱՀԿ-ն այս փաստաթուղթը ընդունել է որպես իր գործողությունների հիմք, որտեղ նշված է հակամարտության երրորդ կողմ։ Սա մեկը մյուսի վրա պետք է շարունակել գենետիկ, այսինքն զարգացումն է process-ի։ Հաջորդը Բուդապեշտի փաստաթղթին հաջորդեց ԵԱՀԿ գործող նախագահ պարոն Լազլո Կովաչի ամփոփումը Այդ փաստաթուղթը ԵԱԿ ավակ խորհրդի 1995 թվականի մարտի 31-ին Պրահայում կայացած հանդիպման արդյունքների գործող նախագահի ամփոփումներ։ Եվ այդ բարբերության մեջ ասվում է հետևյալը. ՀՀԿ գործող նախագահը այդ ամփոփման մեջ վերահաստատել է հակամարտության կարգավիճակի վերաբերյալ ԵԱՀԿ նախորդ որոշումները, այն է հակամարտության կողմ հանդիսացող երկու պետությունների եւ հակամարտության այլ կողմի փակագծերում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային ողջ գործընթացում եւ Մինսկի համաժողովում։ Այսինքն, այսա բանակցային ֆորմատը, որը միջազգայինորեն համաձայնեցվել է եւ ճանաչվել է եւ հետեւաբար նրանք ովքեր ասում են որ իմ ասածը նշանակում է բանակցային ֆորմատի փոփոխություն լավ տեղեկացված չեն բանակցային ֆորմատի մասին Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափի փոփոխությունն անընդունելի է Ադրբեջանի համար, Նա հիշեցրել է նաև ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարության մասին, որում նշում է, որ բանակցային ձևաչափը պետք է մնա ամփոփող։ Այս տրամագծորեն հակառակ մոտեցումները կարող են կասկածի տակ դնել արդեն հայտարարված Ալիև-Փաշինյան հանդիպման անցկացումը։ Հանդիպման ժամկետը դեռևս անորոշ է, սակայն դրա անցկացման դեպքում առաջընթացի որևէ հնարավորություններ տեսնում եք։ Այս հարցադրումներին իմ զրուցակիցը պատասխանեց այսպես. Հայկական կողմը այս անգամ ճիշտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ հայկական կողմը խոսում են վերականգնման մասին։ Հարցնանում է, որ խախտված է ֆորմատը։ Մենք մի մի քիչ առաջ խոսում ենք լիազորությունների մասին, բայց մենք պետք է հստակ ասենք, որ համանախագահները եւ Մինսկի խումբը խախտել է այն մանդատը, այն լիազորությունը, որ ինքը ստացել է Մինսկի կոնֆերանսի կողմից։ Դրա համար ուղղակի պետք է խոսել դրա մասին եւ հանգիստ ասել, որ վերջի 24 տարվա ընթացքում մանդատը խախտված էր 94-96 թվականից սկսած։ Դրա համար պետք է վերականգնվել այն մանդատը եւ շարունակել բանակցությունները վերականգնված ֆորմատում։ Այստեղ հայկական կողմը շատ հանգիստ պետք է պաշտպանի իր դիրքերը։ Ուղղակի պետք է հասկանա, որ դա պայքար է եւ մի խոսում ենք պաշտպանման մասին։ Պիտի հզոր լինես, պիտի ուժ ունենաս, կամք ունենաս, վերականգնես քոնը դու ճիշտ ես, դա չի նշանակում բոլոր համաձայնվելու են քեզ հետ։ Դու կարող ես ճիշտ լինես, բայց պարտվես։ Դու քո դիրքերը կարող են ճիշտ լինեն, բայց ի վերջո պարտվես։ Երբ պարտության մեջ կա երտրամաբանությունը։ Դրա համար որ դու ճիշտ ես, դա չի նշանակում որ դու հաղթելու ես։ Պետք է պայքարես, որ հաղթես։ Մենք ողակի ասել ենք, որ սկսում ենք պայքարել դրա մեջ։ Եվ ես համոզված եմ մենք կհաղթենք իհարկե։ Ես վերաբերում եմ այդ հանդիպումներին որպես տեխնիկական միջոց, չակետներով տեխնիկական, քաղաքական տեխնիկական միջոց։ Ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն է ունենում ցանոթանալ Իլխամալիի հետ, որպես նոր մարդ, որը նոր է սկսում բնակչության process-ի մեջ մասնակցել եւ ուղղակի պետք է հանգիստ վերաբերվել նման հանդիպումների։ Դա առաջի հանդիպումը չի, վերջի հանդիպումը չի։ Ի վերջո նման հանդիպումները ձևավորում են այն իրողությունը, որում մենք ապրում ենք երբ ադրբեջանական կողմը պատրաստ կլինի համապատասխան է իրականության ժամանակը ցույց կտա։ Ադրբեջանի կողմը կան կընդունի այն իրավիճակը, որ մենք ունենք այսօր սկսած 94 թվականին, երբ վերահաստատվել է փաստո 2016 թվականի ապրիլյան կռվի ժամանակ մի քիչ փոփոխություններով։ Ադրբեջանի կողմը Ադրբեջանը կամ համաձայնի այդ իրականության հետ կամ այդ իրականությունը կփոխվի։ Եվ նման փոփոխությունները կլինեն ոչ թե խաղաղ ճանապարհով, բայց կռվի ընթացքում այն որ բոլորը ասում որ կռիվը անհնար է որ անընդունելի է չի նշանակում որ դա կարող չի տեղի ունենալ անընդելույցի ժամանակ չի նշում որ արգելված է միջազգային հասարակությունը նման արգելքներ չի դնում ադրբեջանի արչև մինչև այսօր Վերջին ժամանակներս հաջախակի է խոսում Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս մնալու վերաբերյալ։ Հնչում են մեղադրանքներ, իրարամեջ տեսակետներ բանակցային ձևաչափի խեղման մեղավորների եւ ժամկետների մասին։ Ակնհայտ է մեկ բան՝ հակամարտությունում հիմնական հանդիսացող եւ պատերազմում հաղթած կողմը դուրս է մնացել իր իսկ ապագայի վերաբերաբանակցություններից։ Միանգամայն հասկանալի է, թե Ադրբեջան ինչու է դեմ բանակցային նախնական եւ իրական ձևաչափի վերականգնմանը, որն անկասկած իր դիվանագիտական հաղթանակի արդյունքն է։ Իսկ ո՞րն է միջնորդական առաքելության ներկա դիրքորոշման պատճառը։ Դե իհարկե պետք է հանգիստ համաձայնենք նրա հետ, որ նման զարգացումը դա հայկական դիվանագիտության պարտություններ 96 թվականին։ Ինչու դա տեղի ունեցավ, դա պետք է տեղի ունենա խոր ուսումնասիրություններ, որտեղ ես իմ խոր համոզմանքն է, որ դա կապված է ոչ թե միայն հայկական կողմի զախողման եւ սխալների հետ, բայց նաեւ ուժային կենտրոնների ճնշման հետ։ Ուղղակի դա պետք է ուսումնասիրել, բայց նման ուսումնասիրությունները դա քաղաքական պատմության մի մասն է։ Ուղղակի այսօր դատանք պետք է ման աշխատանք հասկանցնել, բայց մեզ համար ավելի անհրաժեշտ է եւ ավելի արդիական է հասկանալ, երբ մենք վերականգնում ենք ֆորմատը բանակցությունների, երբ Արցախը հետ է դառնում բանակցության որպես հիմնական բանակցության կողմերից մեկը, ինչ պիտի լինի, որը պիտի լինի հակական կողմի Արցախի եւ հայկական կողմի դիրքորոշումը, որովհետեւ այն ֆորմատները, որը ձևավորվել են 96 թվականից հետո, դա հակահայկական էին։ Եվ եթե մենք վերականգնում ենք ֆորմատը, ինչ մտեցումներով եք նստում սեղանի շուրջ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է խոսել հին մադրիդյան սկզբունքների շուրջ եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ ասել եմ դա ինձ համար ճակետներով տեխնիկական հանդիպումներ է, բայց երբ մենք պատրաստ լինենք սկսեք իրոք բանակցություններ եւ սկսել իրոք դիվանագիտական այդ process-ը, որն է լինելու հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Ցավոք սրտի մինչև այսօր հայկական կողմը պատրաստ չեն մայն հարցերտա։ Մենք սովոր ենք պատասխանել մենք սովորել ենք 30 տարվա ընթացքում պահպանողական դիրքորոշման եւ ռազմավարության փոխել քո դիրքորոշումը անցնել հարձակողական դիվանագիտության հարդեցողական ռազմավարության դա բավականին դժվար աշխատանք է եւ մինչեւ մենք ժամանակ ունենք եւ ոչ մեկը չի կարող ասել ինչքան ժամանակ ունենք մի ամիս մի տարի երկու օր ճակետներում մենք պիտի պատրաստվենք նման բանակցությունների։ Երբ Արցախը վերադառնա բանակցությունների, Արցախը իրավունք չունի բանակցել մադրիդյան սկզբունքների շուրջ։ Բայց ինչ սկզբունքների շուրջ։ Արցախը պիտի բանակցի։ Ին որն է Արցախի հայության մի կողմից հայկական պետականության, իդեմս երկու պետությունների Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մոտեցումները եւ սկզբունքները նման բանակցությունների։ Հիմա հեշտ է, հիմա ասում ենք, որ լիազորված չէ, մանդատը պիրիպիրականնենք, դա ճիշտ մոտեցում է։ Նորից եմ ասում, մի վարքյան պատկերացնենք, որ համանախագահները համաձայնվել են, աշխարհը համաձայնվել է եւ ստիպել է Ադրբեջանի վերականգնել ֆորմատը եւ նորից նստել Արցախի հետ բանակցությունների շուրջ։ Այդ ցեղանի շուրջ ի՞նչ եք մտածելու որովհետև 24 տարվա ընթացքում հայկական եւ Արցախի հանրապետության բարձր ռազմաքաղաքական գործողիչները նման մտածում եւ նման խոսակցությունը չեն ունեցել, չեն մտածել դրա մասին։ Մինչեւ այսօր որոշումներ ընդունում է Երևանը։ Իսկ Արցախը եւ Ստեփանակերտը տեղյակ էին բանում։ Եվ վաղը վերադառնում եք ինչ եք ասում։ Եվ այստեղ մենք ունենում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ, որովհետև Արցախի իշխանական process-ը հիմա տրանզիտային փուլ է մտնում։ Մտնում է կամած-կամած նոր նախագահի ընտրման փուլի մեջ եւ ով կլինի, ինչ կլինի, ինչ թիմ կգա իշխանության եւ այդ թիմը ինչ սկզբունքների վրա կմտնի նման բանակցությունների մեջ, դա բավականին լուրջ հարց է։ Եվ մենք որպես հասարակություն, որպես փորձագետների դաշտ եւ այլ եւ այլ նման հարցեր դրս չեք դնում շատ քիչ ժամանակ ունենք, բայց իրական իսկական հարցերի շուրջ մինչև այսօր ոչ մեկը աստորեն լայն շրջաններում չի խոսում եւ չի բնակցում։ Ընդունված է ասել, որ բանակցային գործընթացի այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Այս առումով նույնիսկ արկա ձևաչափով բանակցելը փորձագետներից շատերը ճիշտ են համարում։ Նաև ընդգծում, որ հայկական կողմը միջնորդների կողմից ապակառուցողական չպիտի գնահատվի։ Միաժամանակ բանակցությունների փակուղային իրավիճակում որն է լինելու պատերազմից խուսափելու բանաձևը։ Չի կարելի ասել, որ մենք հիմա խաղաղ միջավայրում ենք ապրում, որ հիմա խաղաղություն է, հիմա խաղաղություն չի։ Մենք ունենք ուղղակի հրադադար ոչավի։ Դրա համար արդյոք հնարավոր է, որ նորից վերահսկվի լայն ռազմական գործողությունների իհարկե դա կարող է տեղի ունենալ։ Եվ իհարկե հայկական կողմը պիտի պատրաստ լինի նման զարգացումների։ Ոնց կգնահատվի այդ գործողությունները մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ դա չլինի այնպես, ինչպես եղել 2016 թվականին, երբ մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատականներ տալ եւ միջազգային հասարակության կողմից ճիշտ գնահատենք այն գործողությունները, որ տեղի ունեցել ապրիլի 2016 թվականին։ Փաստորեն մենք կորցրել ենք ավելի քան 100 զինվոր եւ հայկական կողը չկարողացավ ապացուցել արտաքին աշխարհին, որ դա Ադրբեջանի մեղքն է, որ տեղի ունեցել ագրեսիվ գործողություններ մենք ունեցել ենք բարբարոսական վերաբերմունք մեզ մոների նկատմամբ, ծերերի նկատմամբ եւ մինչեւ այսօր չկարողացանք համոզել հասարակության ինչ է տեղի ունեցել։ Իմ կարծիքով պետք է պատրաստվել եւ պատրաստ լինել նոր փուլում ավելի կոշտ եւ ավելի ճիշտ մոտենալ նման հարցերին։ Իսկ տեղի կունենա կռիվը, տեղի չունենալ, ես դա մասին միշտ խոսում եմ, ցավոք սրտի հայկական ժամանակ որոշում ոչ հայկական ժողովրդի պետականության կողմից։ Երբ կսկսի կռիվը եւ ինչ ֆորմերում դա տեղի կունենա, դա որոշում է ոչ թե Հայաստանը, ոչ թե Արցախը, ոչ թե Ադրբեջանը, ու կարծիքով պետք է ճիշտ դնել խնդիրները։ Ոչ թե կլինի կռիվը, թե չլինի մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն րոպե մեծացավալ ռազմական գործողություններին եւ այդ քո պատրաստությունը հնարավորություն կտա քեզ հետաձգելու գործողությունները հարցերը պետք է ճիշտ դնեն հնարավորություն ունես այսօր քո պոտենցիալով, քո դիրքերով տարածաշրջանում որոշել արդյոք դու սկսում ես կռվել թե չէ։ Դա որոշում է ոչ թե Ադրբեջանը, Հայաստանը կամ Գրուզիա, բայց ուրիշ երկրներ ուժային կենտրոններ։ Վերջին օրերին քննարկումների թեմա է դարձել Արցախը որևէ երկրի, մասնավորապես Ռուսաստանի մանդատի ներքո դնելու, հետևաբար այլ երկրի կամ այլ երկրների զորքեր տեղակայելու միջոցով հակամարտությանը լուծում տալու թեման։ Պետք է նշել, որ այսօրի ընթացքում թե Արցախյան, թե Հայաստանյան որևէ քաղաքական ուժ չի արտահայտվել նման հերանեկարի օկտին։ Հրաչ Արզումանյանը կտրականապես մերժում է նման մոտեցումը եւ այն անհնարին է համարում կատեգորիկ դեմ եմ իհարկե։ Նման մոտեցումները, նման գաղափարները անընդունելի են եղել 94 թվականին, 92 թվականին, 90 թվականին, եւ դա անընդունելի է այսօր 21 դարում։ Այսօր Արցախում մանդատը լիազորությունները հայ ժողովրդի ձեռքին է։ Փարքաստու ի վերջո Արցախի ապագան որոշում է հայ ժողովուրդը եւ հայկական պետականությունը։ Ուրիշ որևէ մոտեցում եւ գնահատակում անընդունելի է Եվ իմ կարծիքով դա դավաճանություն է։ Նշանակություն չունի ինչու են մա խոսքեր ինչի, ով է ասում դրա մասին, պետք է հստակ, բարձ եւ հանգիստ ասել։ Դա դավաճանության փորձ է։ Եվ նման մտածումներ անընդունելի են եւ ես գիտեմ ուղղակի որ անհնար է։ Դրա հանգիստ եմ եւ չեմ խոսում դրա մասին։ Այդ ժամանակները վերջացել են։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Այն պատրաստել են Արավանյանը, Ռոմելա Պետրոսյանը եւ Կարինե Հայրապետյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։